Ketvirtas skirsnis. Montegas ir Staunmenas vėl sužiūro į grindinį, kuris mirguliavo po automobilio ratais. Mano galva pilna visokių citatų ir nuotrupų, tarė bitis. Bet taip būna daugeliui brandmeisterių. Kartais stebiesi pat savimi. Nežiopsokit, Staunmenai. Staunmenas sustabdė mašiną. Po velnių, tarė bitis. Pravažiavote gatvę, kurią reikia sukti į gaisrinę. Kas ten? Kasgi kitas, jei ne aš? Atsiliepė iš tamsos Montegas, jis stovėjo atsirėmęs į uždarytas miegamojo duris. Pagaliau žmona tarė, uždeg šviesą. Man nereikia šviesos, tai gulk. Jis girdėjo, kaip Mildreda neramiai vartosi, sugirgždėjo lovos piruoklės. Tu girtas? paklausė jį. Vadinasi, dėl visko kalta ranka jis pajuto, kaip jo rankos pirma viena, o paskui ir antra, atsega švarką, nuvelka ir sviedžia ant grindų. Numautos kelnys pakibo rankoje, o paskui nukrito į tamsaus bedugnę. Jo plaštakos apkrėstos, o netrukus lyga apims visas rankas. Jis jautė, kaip nuodai skverbėsi į riešus, į alkūnės ir į pečius, persimeta kaip kibirkštis iš vienos mentės į kitą – jo rankas apsėdo gopšumas, o dabar tas godulys apima ir akis, ir jos nori žiūrėti į ką nors, į bet ką, į viską. Ką tu ten veiki? paklausė žmona. Jis stovėjo svirduliuodamas, suspaudęs knygą šaltuose suprakaitavusiuose pirštuose. Po valandėlį žmona vėl pasakė, na užteks pagaliau taip stovėti vidury kambario. Jis kažką vos girdimai sumurmėjo. Ką? paklausė jį. Jis dar tyliau kažką sumurmėjo, klubdamas šiaip tai priejo savo lovą, nerangiai kyštelėjo knygą po šaltą pagalvę, o pat sunkiai griuvo į patalą. Jo žmona net aiktelėjo įsigandusi, bet jam rodėsi, kad jis guli kažkur kitame kambario gale, kažkokioj speiguotoj saloj, kurią supa vieniša jūra. Žmona ilgai jam kažką kalbėjo, kalbėjo apie šį beitą, tą, bet jam tas buvo vien tuščias vapėjimas, kaip ir tas, kurį jis kartą girdėjo draugo namuose, vaikų kambarį, kur dviejų metų mažylis rezgė žodžius, visaip darkydamas juos ir maloniai burkuodamas. Bet Montegas nieko nesakė. Ir kai jis vėl kažką neaiškiai suniurnėjo, Mildreda perėjo per kambarį prie jo lovos, pasilenkė ir pridėjo ranką jam prie skruosto. Ji žinojo, kad kad delnas buvo drėgnas, kai jie atitraukė ranką. Jau vėlai naktį jis pažvelgė į Mildredą, ji nemiegojo, ore skambėjo vos girdima melodija. Jai jausis vėl buvo įkištos kreuklelės ir ji vėl klausėsi tolimų balsų iš tolimų kraštų, o jos plačiai atmerktos akys buvo įsmeigtos į lubas, į pakibusias ties ją ja, tamsos gelmes. Ar tai nepanašu į seną anegdotą apie žmoną, kuri tiek daug kalbėdavo telefonu, jog apimtas nevilties vyras, norėdamas sužinoti, kas bus pietums, turėjo bėgti į artimiausią automatą ir paskambinti ją iš ten. Kodėlgi jam pačiam nenusipirkus portatyvinio kreuklelių sistemos siūstuvo. Tuomet naktimis jis galėtų šnekučiuoti su savo žmona, kuždėti, šnipždėti, šaukti, spiekti, rėkti. Bet apie ką jis kuždėtų? Apie ką rėktų? ką jai pasakytų. Ir staiga ji tapo jam tokia svetima, jog net sunku buvo patikėti, kad iš viso kada nors ją būtų pažinojęs. Jis tiesiog atsidūrė kažkieno namuose, kaip tas žmogus iš anegdoto, kuris grįždamas vėlai naktį girtas namo atrakino svetimas duris, įėjo į svetimą kambarį, permiegojo su svetima žmona, o anksti rytą atsikėlė ir išėjo į darbą. Ir nei vienas, nei antras taip nieko ir nesužinojo. Mylė, sušnipždėjo jis. Ką, tu nenusigask, aš tik norėjau paklausti. Na, kada mes susitikome ir kur? O kam mes turėjom susitikti, paklausė jį. Ne, aš turiu galvoj mūsų pirmąjį susitikimą. Ji tikriausiai nepatenkinta susiraukė tamsoje. Jis paaiškino, kur mes pirmą kartą susitikome, kur ir kada. Tai buvo, ji nutilo, nežinau jis net nustyro. Nejaugi tu negali atsiminti, tas buvo taip seniai, tik prieš dešimt metų, argi dešimt metų tai daug? Kogi tu jaudinies, juk aš stengiuosi atsiminti. Ir ji nusijokė kažkokiu keistu spiegiančiu juoku. Jokinga, dievaži, jokinga. Pamiršti, kur pirmą kartą sutikai savo vyrą ar žmoną. Jis gulėjo pamažu trindamas akis, kaktą, sprandą pridengęs abiem rankom akis, jis paspaudė, tartum stengdamasis, kad atmintis grįžtų į savo vietą. Kažkodėl staiga pasidarė nepaprastai svarbu, svarbiau už viską pasaulyje, atsiminti, kur jis pirmą kartą sutiko Mildredą. Juk tas neturi jokios reikšmės. Mildreda atsikėlė ir nuėjo į voniaus kambarį ir jis girdėjo, kaip bėga iš krano vanduo ir kaip ir jie tabletes. Galbūt ir taip, tarė jis. Jis bandė suskaičiuoti, kiek ji nurijo tablečių, bet staiga pagalvojo apie tuos du žmonės bliškiais pamėlusiais veidais, su cigaretėmis eurose lūpose ir apie gyvatę su elektroninė akimi, kuri rangydamasis skverbėsi vis gilyn ir gilyn per nakties tamsą įstovinti šulinio vandenį ir ją apėmė noras surikti Mildredai, kiek tu šį vakar nurijai tablečių, kiek dar nurysi pati to nežinodama. Ir taip toliau, ir taip kiekvieną valandą. Ir jei ne šiąnakt, tai gal rytoj, o dabar, kai visa tai prasidėjo, aš gulėsiu negalėdamas užmigti ir šią naktį, ir kitą naktį, ir dar daug naktų. Ir jis prisiminė Mildredą gulinčią lovoje ir du sanitarus, kurie stovėjo šalia jos, visai abejingi ir net nepasilenkė pasižiūrėti, stovėjo atsilošę, sukryžiavę rankas. Ir jis prisiminė, kad tą naktį pagalvojo, jog tikrai neverktų, jeigu ji numirtų. Jam tai būtų tas pat, kaip mirtis kokio nors nepažįstamo, kurio veidą jis buvo matęs gatvėje ar laikraščio nuotraukoje. Ir staiga jam pasidarė taip klaiku, jog jis pravirko. Jis verkė ne dėl to, kad Mildreda gali numirti, bet dėl to, kad mirtis nebesukelia ašarų. Kvailas nualintas žmogus, o šalia jo kvaila nualinta moteris – kurią ši alkana gyvatė dar labiau nualino. Ir kaip šitaip nusialini, svarstė jis. Kas suryja visą tai, kas užpildo tave. Ir dar ta nelemta gėlė, toji pieni. Ji viską susumavo. Kokia gėda. Jūs į nieką neįsimylėjęs. O kodėl jis neįsimylėjęs? Bet rimčiau pagalvojus, tarp jo ir Mildredos visuomet stovėjo siena. Ir tiesą sakant, ne viena o net trys sienos, ir dar kokios brangios, ir visa virtinė dėdžių, tetų, pusbrolių ir puseserių, dukteriečių ir sunienų, gyvenančių tose sienose gauja tarškančių beždžionių, kurios nuolat mala kažką garsiai, garsiai, bet nieko absoliučiai nieko nepasako. Jis iš pat pradžių vadino juos giminaičiais. Kaip šiandien jaučiasi dėdė Luizas? Kas? O tėtulė Mot? Kai jis galvodavo apie Mildredą, jo atmintyje dažniausiai iškildavo vaizdas mažos mergaitės, klaidžiančios po mišką, kuriame keistas dalykas nebuvo medžių, ar tikriau sakant mergaitės paklydusios dykynėje, kur kažkada augo medžiai, kai kas dar priminė, kad jų ten būta. Kitaip sakant, vaizdas Mildredo sėdinčios vidury savo kalbančios svetainės, kalbanti svetainė. Kaip taikliai pasakyta – kokiu laiku beužeitum į vidų, sienos visuomet kalbėdavo su Mildreda. Reikia kažką padaryti. Taip, reikia kažką padaryti. Tai kogi mes stovime ir plepame? Na, taip padarykime. Aš taip įsiutus, kad galiu visus apspjaudyti, apie ką jie kalbėjo. Mildreda nemokėjo paaiškinti. Kas ant ko siuto, Mildreda nežinojo. Ką jie ruošėsi daryti, Mildreda sakydavo, palūkėk ir pats pamatysi, ir jis laukdavo. Nuo sienų pakildavo didžiulė garsų audra. Muzika bombarduodavo jį su tokia milžiniška jėga, jog rodėsi, kad jam kas plėšia sausgyslės nuo kaulų. Jis jautė, kaip dreba jos makras, o akys laksto į visas puses. Jis tapdavo kontuzijos auka, o kai viskas pasibaigdavo, jis jausdavosi kaip žmogus, kurį kažkas nustūmė nuo uolos – viesulų pasuko centrifugoje ir sviedė į krioklį. Ir jis lekia ir lekia į tuštumą ir niekaip, niekaip nepasiekia dugno, niekaip, niekaip nepasiekia dugno ir krenta tokiu greičiu, kad neužkliudo kraštų. Nieko neužkliudo nieko. Audra primdavo, muzika nutildavo. Na kaip, klausdavo Mildreda. Iš tikro įspūdis būdavo pritrenkiantis – Jausdavai, kad kažkas įvyko, nors žmonės ant sienų beveik nepajudėjo, nors nieko ypatingo neatsitiko. Jausdavai, tartum būtum pakliuvęs į skalbimo mašiną ar milžinišką dulkių siurblį. Skesdavai muzikos jūroje, garsų kakofonijoje. Jis išeidavo iš kambario suprakaitavęs, ko nealpdamas. Mildreda sėdėdavo kaip sėdėjusi, o balsai vėl skambėdavo. Na, dabar viskas bus gerai, sakydavo teta. Kas gali žinoti, atsakydavo pusbrolis. Tik tu nepyk. Kasgi pyksta? Tu. Aš? Tiesiog siunti. Kodėl aš turėčiau siusti? Todėl. Na gerai, šaukdavo Montegas. Bet kogi jie siunta? Kas per vieni tie žmonės? Kas tasai vyras ir kas toji moteris? Ar jie vyras ir žmona? Ar jie įsiskyrę, ar susižiedavę? Kas? Viešpati. Niek nieko negali supaisyti. Jie, sakydavo Mildreda, na, kaip čia pasakius, jie susiriejo, supranti, jie dažnai riejasi. Tu verčiau paklausytum. Taip, rodos vedė, taip, žinoma, vedė, o kas? O jei ne ta svetainė su trimis kalbančiomis sienomis, kurias Mildredas vajojo netrukus papildyti ketvirtąją, tai jiems kliudydavo atviras automobilis. Mildredas sėdėdavo už vairo ir jie lėkdavo per miestą šimto mylių per valandą greičiu, ir jis šaukdavo jai, o jis šaukdavo jam, ir abu klausydavo ištempę ausis, bet nieko negirdėdavo, tik automobilio staugimą. Sumažink iki minimumo, rėkdavo jis. Ką? šaukdavo ji. Sumažink greitį iki minimumo, iki 55, klykdavo jis. Ką? suspikdavo ji. Greitį, klykdavo jis. O ji ne tik nesulėtindavo, bet paleisdavo mašiną ne 105 mylių per valandą greičiu ir jam net kvapą užimdavo. Kai jie išlipdavo iš automobilio, į jos ausis vėl būdavo įkištos kriauklelės. Tyla, tik švelniai pučia vėjalis. Mildreda, jis sujudėjo lovoje, ištiesęs ranką, iš jos ausies ištraukė vieną mažytę zvimbenčią bitelę. Mildreda, Mildreda, na, tyliai atsiliepė jos balsas. Jam pasirodė, kad ir pats tapo kažkokią keistą būtybę, įsprausta tarp pertvarų televizinėse sienose. Jis kalbėjo, bet jo žodžiai neprasiskverbė per skaidrų užtvarą. Jis ėmė gestikuliuoti, tikėdamasis, kad Mildreda atsisuks ir pamatys jį. Jie net negalėjo prisiliesti vienas prie antro per tą stiklinį užtvarą. Mildreda, pameni, aš tau pasakojau apie vieną mergaitę – Kokią mergaitę? Jis naudė. Mergaitė, kuri gyvena kaiminystėj. Kokia mergaitė gyvena kaiminystėj? Na, žinai, kuri lanko mokyklą, į vardu Klarisa. A, taip, tarė žmona. Jau kelios dienos, kaip aš nematau jos, tiksliau keturios dienos. O tu matei ją? Ne, norėjau pasikalbėti su tavim apie ją. Keista. A, dabar jau žinau, apie ką tu kalbi. Aš taip ir maniau, kad žinai. Ja pasigirdo iš tamsos Mildredos balsas. Kas atsitiko su ją? paklausė Montegas. Norėjau pasakyti tau, bet pamiršau. Pamiršau. Pasakyk dabar, ką norėjai pasakyti. Jos atrodo jau nebėra. Nebėra? Visa šeima kažkur išvažiavo, bet jos visai nėra. Rodos jį mirė. Tu tikriausiai kalbė apie kurią nors kitą mergaitę. Ne, kaip tik apie ją. Maklelan, Maklelan. Ją suvažinėjo prieš keturias dienas. Nežinau tikrai, bet atrodo, kad ji mirė. Šiaip ar taip šeima įsikėlė kitur, tikrai nežinau, bet atrodo mirė. Ir tu neklysti? Gal ir klystu, bet ne, tikrai neklystu. Kodėl anksčiau man nepasakėjai? Pamiršau. Prieš keturias dienas visai apie tai pamiršau. Prieš keturias dienas, tyliai pakartojo Montegas jie abu gulėjo nekrutėdami tamsame kambaryje. Labanakt, tarė ji. Jis išgirdo tylų šlamesį. Mildreda kažko ieškojo ant pagalvis. Elektrinė įvorė nuo Mildredos prisilietimo suplasdėjo kaip gyvas padaras ir štai ji vėl dūzgia Mildredos ausyje. Jis įsiklausė, žmona tyliai niuniavo. Už lango šmėstelėjo kažkoks šešėlis, sušlamėjo rudens vėjas ir vėl nutilo bet nakties tyloje Montekas išgirdo dar vieną keistą garsą. Tartum, kas būtų pūstelėjęs į langą, tartum žalsvas luminiscencinis dumelis padvelki, didžiulis pageltęs lapas suvirpėjo, nuskrėjo per pievelę ir išnyko. Tai šuo, pamanė jis. Šią naktį jis palaidas bastose aplink namus, jei atidaryčiau langą, bet jis neatidarė lango. Iš ryto įkrėtė šaltis, paskui pakilo karštis. Nejaugi tu sergi? paklausė Mildreda. Jis užmerkė degančias akis. Taip, bet vakar vakare buvai sveikutėlis. Nebuvau sveikas ir vakar. Jis girdėjo, kaip svetainėje šaukė giminaičiai. Mildreda stovėjo prie jo lovos, malsiai žiūrėdama. Nors ir užmerktomis akimis, jis jautė ją, matė ją – chemikalų sudegintus trapius kaip šiaudai plaukus, blausias akis tartum toli, už vyždžių slypėjo nematomos kataraktos, dažytas įnoringas lūpas, sulysusi nuo dietos menkutį tartum žvirblelio kūną, baltą kaip lašiniai oda. Kiek jis prisiminė, ji niekad nebuvo kitokia. Gal paduotum aspirino ir vandens. Tau reikia keltis, pasakė jį. Jau vidurdienis, išmiegojai penkias valandas, ilgiau negu paprastai. Gal išjungtum svetainę, paprašys. Bet juk tai mano šeima. Gal vis dėlto išjungtum, jei prašo ligonis. Aš nustatysiu tyliau. Ji išėjo iš kambario, bet netrukus sugrįžo, nieko nepadariusi. Taip geriau? Ačiū. Tai mano mėgstama programa, pasakė ji. O aspirino nepaduosi. Tu anksčiau niekad nesirgdavai. Ji vėl išėjo. O dabar susirgau, neįsiu šį vakarą į darbą. Paskambink bičiui. Vakar vakare tu kažkaip keistai elgeisi. Jis sugrįžo niuniuodama. Kurgi aspirinas? Jis pažvelgė į stiklinę vandens, kurią Mildreda jam padavė. Ak, ji vėl išėjo į vonios kambarį. Ar kas nors atsitiko? Gaisras, daugiau nieko. Aš puikiai praleidau vakarą pasigirdo iš vonios Mildredos balsas. Kągi tu veikiai? Žiūrėjau laidą. Ką rodi? Programas. Kokias programas? Pačias geriausias. Kas atliko? Na, kaip čia pasakius, visa trupė. Taip, visa trupė, visa trupė, visa trupė. Jis sumerkė maudžiančias akis ir staiga pajuto tokį smarkų žibalo kvapą, jog neišlaikęs ėmė vemti. Niuniuodama į kambarį įėjo Mildreda. Na kas čia dabar? paklausė jį nustebusi. Jis išgastingai pažvelgė į grindis. Drauge su knygomis mes sudeginom senutę. Gerai, kad kilimėlis plaunamas. Jie atnešė mazgotę ir ėmė valyti grindis. Vakar aš buvau pas Eleną. Nejaugi negalima žiūrėti spektaklio svetainėje. Žinoma, galima, bet malonu pasisvečiuoti. Ji nuėjo į svetainę, Montegas girdėjo, kaip ji dainuoja. Mildreda, pašaukė jis. Ji grįžo dainuodama ir palengva spraksydama pirštais. Ar tau neįdomu sužinoti, kas atsitiko vakar naktį? Pasakė jis. O kas atsitiko? Mes sudeginom tūkstantį knygų. Mes sudeginom moterį. Na ir kas? Svetainėje buvo klaikus triukšmas. Mes sudeginom Dantę, Swiftą, Marką, Aurelijų. Ar jis buvo europietis? Berots. Radikalas? Aš niekad jo neskaičiau. Žinoma, radikalas. Mildreda pakėlė telefonų ragelį ir ėmė sukalioti rankoje. Kodėl tu nori, kad aš skambinčiau brandmeisteriui bičiui? Sakau tau paskambink. Nešauk. Aš ir nešaukiu. Jis taiga pasikėlė ir atsisėdo lovoje, įniršęs, paraudęs visas drebėdamas. Svetainė rodėsi sproks nuo garso. Negaliugi aš pats jam skambinti, negi pasakysiu, kad sergu. Kodėl? Dėl to, kad bijau, pagalvojo jis. Kaip vaikas apsimeti sergas ir bijai paskambinti, nežinai, kuo baigsi šis trumpas pokalbis. Tai, brandmeisteri, man jau geriau, 10 valandą vakaro būsiu gaisrinėje. Tu visai nesergi, pasakė Mildreda. Montegas pasislinko atgal, pakišo ranką po pagalvę, paslėpta knyga vis dar tebegulėjo ten, kuris buvo ją pakišęs. Mildreda, ką tu sakytum, jei aš laikinai meščiau darbą? Tu nori viską mesti išdirbęs tiek metų, tik todėl, kad vieną naktį kažkokia moteris su savo knygomis, kad tu būtum ją mačius, mylę. Kas man ta senė, nereikėjo laikyti knygų, pati kalta reikėjo anksčiau pagalvoti, neapkenčiu jos, visai išmušė tave iš vėžių, nei nepastebėsi, kai atsidursi gatvėje, nei namų, nei darbo, nieko. Tu nebuvai ten, tu nematei, tarė jis. Turbūt tose knygose yra kažkas, ko mes net neįsivaizduojame, jeigu dėl jų toji moteris pasiliko degančiame name. Tikriausiai yra kažkas, juk nelik žmogus nei iš jo, nei iš to degančiame name. Kažkokia beproti, o ne į tokia pat protinga, kaip tu ar aš, o galbūt dar protingesnį. O mes ją sudeginom. Su laiku viskas susimirš tik ne tas gaisras. Ar tu kada nors esi mačiusi sudegusį namą? Jis milksta dar daugelį dienų, o tas gaisras neišblės manyje, kol gyvas būsiu. Viešpatie. Visą naktį stengiausi užgesinti į savo atmintyje. Vos iš proto neišėjau, taip nusikamavau. Reikėjo apie tai anksčiau pagalvoti, kol dar nebuvai gaisrininkas. Pagalvoti, tarė jis. Argi man buvo iš ko rinktis, mano senelis ir mano tėvas buvo gaisrininkai. Aš net sapnuodavau, esas gaisrininkas. Svetainėje skambėjo šokių melodija. Šiandien tau reikėjo dirbti rytinėje pamainoje, pasakė Mildreda, jau prieš dvi valandas turėjai išeiti, tik dabar apsižiūrėjau. Ir ne tik tos moters mirtis įstrigo man į galvą, pasakė Montegas. Aną naktį aš galvojau, apie visą tą žibalą, kurį sunaudojau per dešimt metų. Be to galvojau apie knygas ir pirmą kartą supratau, kad už kiekvienos knygos slypi žmogus. Žmogus mąsti, brandino savyje mintis, sugaišo daugybę laiko, kol užrašė jas popieriuje. O anksčiau man net į galvą tai neteidavo. Jis išlipo iš lovos. Galimas daiktas kam nors prireikė viso gyvenimo tam, kad užrašytų nors dalelę to, ką jis mąstė stebėdamas pasaulį, o štai ateinu aš ir paukšt po dviejų minučių nieko nelieka. Duok man ramybę, pasakė Mildreda, kuo aš čia dėta? Duoti tau ramybę, puiku. Bet kaip aš sau duosiu ramybę? Negerai mums ta ramybė, nors retkarčiais mes turime susijaudinti, prieš kiek laiko tave tikrai kas nors sujaudino, kas nors svarbaus, neprasimanyto. Ir staiga jis nutilo, prisiminęs, kas įvyko praėjusią savaitę. Du baltus akmenukus žvelgiančius į lubas gyvatę, siurblį su tyriančia akimi ir du vyrus bliškiais veidais su cigaretėmis dantyse, kurio šaukinėjo jiems kalbant. Ir Mildreda buvo kitokia. Ji buvo taip nustelbusi šią Mildredą ir taip sujaudinta, ne jokai sujaudinta, jog tarptų dviejų moterų nebuvo nieko bendro. Jis nusigrėžė. Na štai ir susilaukiai, staiga pasakė Mildreda. Pažiūrėk, kas privažiavo prie namų. Man vis tiek. Fenikso automobilis, o jame žmogus juodais marškiniais ir oranžinė gyva ten trankovės eina prie paradinių durų. Brandmeisteris bitis, paklausė jis. Brandmeisteris bitis. Montegas nė nekrustelėjo. Jis stovėjo žiūrėdamas tiesiai prieš save į šaltą baltą sieną. Gal įleistum jį? pasakyk, kad aš sergu. Pats pasakyk. Jėmė blaškytis į visas pusės, po to staiga sustojo, plačiai atmerkusi akis, kai paradinių durų ruporas tyliai, tyliai ištarė jos vardą. Mrs. Montek, Mrs. Montek, svečias atėjo, svečias atėjo, Mrs. Montek, Mrs. Montek, svečias atėjo. Po to nutilo. Montegas patikrino, ar knyga gerai paslėpta po pagalvę. Vėl pamažu įsirangė į lovą, pasitaisė ant klodę ant kelių ir ant krūtinės ir pusiau gulom žiūrėjo, kaip Mildreda išėjo iš kambario ir tuoj pat neskubėdamas susikišęs rankas į kišenes įžengė brandmeisteris bitis. Išjunkite giminaičius, pasakė jis, žvalgydamasis aplinkui, bet nežiūrėdamas nei į Montegą, nei į jo žmoną. Šį kartą Mildreda išbėgo tekina. Spiegiančių balsų kauksmas svetainėje nutilo. Brantmeisteris bitis atsisėdo ant pačios patogiausios kėdės. Jo raudono veido išraiška buvo kuo taikingiausia. Neskubėdamas jis prisikimšo tabako į varinę pypkę ir uždegęs išputė didelį dūmų kamolį. Sugalvojau užeiti ir aplankyti ligonį. Kaip jūs atspėjote, kad aš sergu? Mitis nusišypsojo, kaip visada, apnuogindamas rausvas, it ledinukai dantenas ir mažyčius baltus kaip cukrus dantis. Aš viską numačiau, žinojau, kad paprašysite vienai nakčiai išleisti atostogų. Montegas atsisėdo lovoje. Na kągi, tęsė bitis, patostogaukite naktelę. Įžiūrėjo į savo žieptuvėlį, su kuriuo niekad nesiskirdavo – Ant jo dangtelio buvo užrašyta garantija, kad įsižieps milijoną kartų. Ir jis pats nejuto, kaip įžiebę ir vėl užpučia cheminį degtuką, įžiebę ir užpučia įžiebę, pratarė keli žodžius ir vėl užpučia, žiūrėdamas į ugnelę. Užpučia ir žiūri į kylantį dumelį. Kada pasveiksite? Rytoj galbūt poryt, ateinančios savaitės pradžioje. Bitis papsėdamas rūkė pypkę. Kiekvienas gaisrininkas anksčiau ar vėliau turi tai patirti. Reikia, kad jis suprastų, kaip usuktas visas mechanizmas. Reikia, kad jis žinotų mūsų profesijos istoriją. Anksčiau naujokams viską paaiškindavo, o dabar ne. Ir labai gaila. Pf. Tik brandmeisteriai ją prisimena. Pf. Aš jūs apšviesiu. Mildreda sunerimo. Bitis įsitaisė patogiau – ir valandėlę tylėjo galvodamas, kaip čia pradėti. Kada visa tai prasidėjo, paklausite jūs. Aš turiu galvoj mūsų darbą. Kaip tas įvyko, kur ir kada. Aš sakyčiau, kad tas prasidėjo maždaug taip vadinamo pilietinio karo metu, nors mūsų įstatuose ir pasakyta, kad anksčiau. Bet klestėjimo laikotarpis prasidėjo tik atsiradus fotografijai. O vėliau 20 amžiaus pradžioje – atsiranda kinas, radijas, televizija ir tai masiškai paplinta. Montegas sėdėjo lovoje, net nekrusteldamas. O per tą masiškumą viskas pasidarė kur kas paprasčiau, pasakė bitis. Kadaise knygomis domėjosi nedaugelis žmonių, tai šiam, tai ten įvairiose vietose, todėl ir knygos buvo įvairios. Pasaulis buvo erdvus, bet vėliau pasaulyje pasidarė ankštą nuo akių, alkūnių ir burnų, gyventojų skaičius išaugo dvigubai, trigubai, keturgubai, filmai, radio laido, žurnalai, knygos, viskas smuko, viskas buvo daroma pagal vieną kurpalį. Ar suprantate mane? Atrodo, suprantu. Bitis stebėjo, kaip įmantriai raitosi ore pypkės dūmai. Įsivaizduokite savo 19 šimtmečio žmogų su arkliais, šunimis, vežimais – jo vos lenkantį gyvenimą. Vėliau 20 amžiuje greitis auga. Knygų apimti sumažėja, leidiniai trumpinami, santraukos, atpasakojimai. Perduok mintį kuo glaušiau, neužtesk pabaigos.